для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Саша спынілася каля сховішча і з ленкай на руках упершыню без страху сачыла за бамбёжкай. І ўпершыню гэты цяжкі трагічны дзень яна з удзячнасцю падумала пра сваіх пра гэтых вось лётчыкаў. Надзея, якая з'явілася, калі яна пачула кананаду, раззагарэлася з новай сілай. А можа, і сапраўды гэта пералом, а Самалёты хаваліся за лесам і з'яўляліся зноў, заходзячы на цэль па некалькі разоў, бомбы трапілі ў кароўнікі, яны гарэлі яркім полымем. А крыху воддаль ад пажару гарэў агромністы шар сонца. У небе натужліва вылі і звенелі маторы, трашчалі кулямёты, недзе за хмарамі і дымам ішоў паветраны бой. Поля клікала Даніка – але таго і след прастыў. Гэты хлопец у магілу мяне звядзе, скардзілася і плакала яна. Саша маўчала. Яна не адчувала асаблівага хвалявання за брата, і ёй было няёмка праз гэта. Дарэчы, яна не хвалявалася так, як поля і за бацьку, які пайшоў у армію. Няўжо яна стала такой эгаісткай, што акрамя дачкі і мужа больш ні аб кім з блізкіх не думае, не турбуецца за іх лёс. Не, не. Гэта нешта іншае. Бацька выконвае свой абавязак, а Данік... Ён не маленькі, як думае поля. хату яны не пайшлі больш, начавалі ў сховішчы. Данік вярнуўся позна ўвечары, калі нават кананада сціхла, ён нічога не адказаў на папрокі старэйшай сястры, але калі прымасціўся на саломе побач з Сашай, яна сэрцам адчула, як моцна ён узрушаны, чамусьці асаблівая павага да брата агарнула яе. Яна моўчкі пагладзіла яму руку. Ён сціснуў яе пальцы і горача прашаптаў: «Цяпер я ведаю, дзеля чаго пайшоў на смерць Алёша кошалю. Ты знаеш, колькі нашы накрышылі іх, а? Каб ты бачыла, там стопілася столькі машын, танкаў, тэхнікі рознай, А нашы як далі адны трэскі ляцелі, і зброі навокал розны. Раніцой калены з поля адважыліся перайсці ў хату і палілі ў печы, каб згатаваць якое-небудзь снеданне. Данік прыбег з такім выглядам, што Саша ахнула ад радасці. «Нашы?» Хлопец панурыўся. «Не?» Аднак вочы яго блішчалі. «Але каб ты бачыла!» Колькі іх вязуць адтуль, раненых і забітых, машына за машынай, як дровы навалам, а ў школе шпіталь робяць. На самым світанні кананада за лесам узнавілася, у гадзіны дзве грымела яшчэ больш моцна, чым учора. Саша, здавалася, што грыміць яна не мацнее бліжэй і надзея, што патухла за ноч, зноў зацяплілася ў яе сэрцы. Але раптам кананада сціхла, вельмі раптоўна, быццам лопнула нейкая струна. Цішыня гэтая балюча ударыла Сашу. Яна кінула карміць дзіця, шэптам спыталася ў сястры: "Што гэта поля? Чаму яны сціхлі?" сціхлі кажуць што калі пушкі э, сціхаюць то пачынаецца наступленне хто а хто ж наступае поля хто ж іх ведае саша уздыхнула сястра на вайне што ў карцёжнай гульні гэты момант і ўбег узрушаны данік. Калі Саша пачула пра шпіталь, згасла апошняя іскра гэтай надзеі. У грудзях зрабілася пуста і холадна. І ўсё стала абыякава. Для яе нішто яе больш не цікавіла, не магло запаліць. Значыцца, нашы адступаюць ціха і сумна сказала яна. Чуеш, сціхла? Сціхла, паўтарыў Данік. Ён, мабыць, толькі цяпер звярнуў на гэта ўвагу. Прыйшоў нейкі незнаёмы ў цывільным, малады, высокі, інтэлігентна апрануты, ты тыцкаючы пальцам груба сказаў: "Усім да школы, ты" на Даніка з лапатай. "Ты" на полю з вядром і анучамі мыць. Ты? Ён сустрэў Сашын позірк, поўны нянавісці сумеўся. Яна хворая, сказала Поля, і дзіця хворае. Фашысцкі прыслугач грэбліва паморшыўся і пакінуўшы Сашу ў спакоі папярэдзіў: "Не не здумайце марудзіць, гэта вам не калгас" здраднік прошаптала Саша, калі ён выйшаў. Яна ўпершыню бачыла здрадніка, яе вельмі ўразіла, што ён такі малады, інтэлігентны, яна уяўляла, што здраднікі нейкія вырадкі, крытыны, пачвары ці старыя барадатыя кулакі. Халуй, сволач, вылаяўся данік. Калі з лопатой кап, капаць ім магілы, калі ласка, ахвотна пайду. Поля, баючыся пакідаць Сашу адну, параіла, каб яна пайшла да дзеда Андрэя, у нявесткі якога таксама грудное дзіця. Пра небяспеку і гора многа гавораць тады, калі яны далёка, і ёсць яшчэ надзея пазбегчы навалы. Калі ж гора стаіць на парозе, калі небяспека побач і страх завалодаў людзьмі, у такія хвіліны стараюцца гаварыць пра самае звычайнае, простае, але пра тое, што вельмі дарагое. Саша і Аксана, астаўшыся адны, гавораць, пачалі гаворку пра сваіх маленькіх. Быццам тое, што у ленкі паносік, а ў, у мішкі прарэзаўся першы зубок, было для іх самым галоўным у жыцці ў гэты момант. Яны не ўсведамлялі, што размова аб дзецях узнікла ад тайнага жадання забыцца на ўсё, што адбываецца навокал. Жанчыны як бы хацелі перахітрыць саміх сябе, але гэта няпроста было зрабіць. Чым больш яны гаварылі пра дзяцей, тым больш выразным рабілася адчуванне той небяспекі, што пагражала ім, іх мал... маленькім, усім людзям. Аксана раптам сціхла, насцярожана прыслухалася. У хаце санліва гулі мухі, Каля школы чулася чужая гаворка, як напамінак пра гэтую небяспеку. Яшчэ больш суровым напамінкам прагучаў стрэл. Яны ўздрыгнулі я баюся, прашаптала Аксана. А помніш, я была самая смелая, помніш, як мы за раку хадзілі, а хлопцы напалохаць нас хацелі. Саша не помніла бо не хадзіла ніколі разам з ёй. Аксана была старэйшая, але ківала галавой. Усё помню, помню, помню. Маладуха так захапілася расказам пра сваю яўную смеласць, што яны не пачулі, як прыйшоў данік. Саша першаю бачыла яго ў дзвярах. Ён стаяў, ухапіўшыся за вушак, з белым як палатно тварам, на якім скамянелі ўсе жывыя юнацкія рысы. Ахнуўшы, Саша памкнулася да яго. Першая яе думка была аб полі, а не аб полі. Деда Андрэя забілі. Голас хлопца быў ненатуральна гучны і зусім чужы. Саша не пазнала яго. Ёй здалося, што гэта сказаў нехта другі за дзвярэй. Аксана заціснула далонямі рот, каб не закрычаць. Потым без плачу, без слёз схапілася за грудзі і як бы задыхнулася. Ім здалося, што ён вельмі старанна капае магілу, спрытней за ўсіх. Саша ўсхліпнула, але сказала сурова і бязлітасна: Деду хацелася пабачыць іх культуру. Данік паглядзеў на яе быццам не пазнаючы, У розпачы стукнуў кулаком аб вушак, потым упёрся ў гэты вушак лбом і ледчутна застагнаў. У-у-у! по-рознаму яно пачыналася для людзей. І на пачатку мела свае асаблівасці, свае адметныя рысы у гарадах і сёлах. Часткова гэта залежала ад акупантаў. Мэта ў іх была адна. Арганізацыя улады амаль аднолькавая і большасць з кіраўнікоў новага парадку – выконвалі загады фюрераў з дакладнасцю аўтаматаў. Тупыя расісты, чалавека ненавіснікі пачыналі з тэрору, з масавых забойстваў, аднак былі і такія больш разумныя хітры, якія спрабавалі праводзіць палітыку перніка, заігрывання і дэмагагічных абяцанняў, асабліва ў адносінах сялянства. Такім чынам, акупацыйныя ўлады мелі пэўны ўплыў на форму ўзаемаадносін паміж людзьмі. Змест жа жыцця яго пульс вызначаўся іншым настроем народа. А настрой быў усюды аднолькавы. Нянавісць да прышэльцаў. Народ, які ведаў волю, шчасце, не мог ні на хвіліну схіліць головы перед захопниками. Народ змагался. Барацьба гэтая таксама пачыналася па-рознаму. У адных мясцінах сілы супраціўлення выяўлялі сябе ў першыя ж дні акупацыі стыхійна і бурна. У другіх яны раслі паступова, па распрацаванаму партыі плану, дасягнуўшы патрэбнай магутнасці, наносілі ворагу цяжкія удары. Так было з партызанскімі злучэннямі, што выраслі з невялікіх атрадаў і груп камуністаў – Але ў многіх вёсках і гарадах у першыя месяцы акупацыі групы патрыётаў вялі упартае, глыбокае падпольнае, самахвярнае змаганне з фашыстамі, не ведаючы аб існаванні партыйных цэнтраў ці не знаходзячы з імі сувязі, пакуль цэнтры не знаходзілі іх. Пераважна гэта была моладзь, выхаванцы камсамола, маладагвардзейцы нашай зямлі. Юнакі і дзяўчаты выконвалі свой абавязак перад радзімай гэтак жа, як іх бацькі і браты, як вучылі іх школа, камсамол, літаратура і кіно. Шмат было стыхійнага ў іх дзеяннях і ўчынках, але колькі было непаўторнага гераізму, многія з гэтых герояў загінулі. Другія сталіся невядомымі, сціплыя людзі. Яны не гаварылі пра сябе, А потым прайшлі гады, і шмат што забылася. Саша жыла як у тумане ці ў цяжкім сне. Дзе канец гэтай невядомасці, бераг да якога трэба ісці, Дзе фронт нашы, Дзе Петя, Што робяць астатнія людзі тут у акупацыі? Няўжо ўсюды такое жыццё, калі ніхто нічога не ведае, калі людзі дбаюць толькі аб тым, як пражыць далей. Фронт аддаліўся, Нямецкія вайсковыя часці адышлі і нібы панеслі з сабой той страх, у якім жыла Саша да іх прыходу. І потым некалькі дзён пасля забойства деда Андрэя. Стала ціха і пуста, але цішыні гэтай не стала лягчэй. Саша капае бульбу, не сваю, чужую, Час ад часу бульбіны пачынаюць варушыцца ў зямлі, як жывыя падвойваецца душка кошыка цяжэй у руках капаніца. Саша садзіцца ў разору, гойдаецца зямля, плыве некуды ў бок сасняк, што пачынаецца ў канцы загона. Але не гэтая хвілінная слабасць палохае. Страшна ад таго, што бываюць моманты, калі здаецца неверагодным, нерэальным тое шчасце, якое было нядаўна. Хіба можна паверыць, што ў яе вось такой, у даматканай свіцы, з парыпанымі пальцамі магло быць столькі шчасці і радасці. Яна сама не верыць у тыя месячныя ночы, калі яны хадзілі з пятром по полі. Нереальными здаюцца амбулаторыя, пакой у Анінай хаце, дзе стаяў яе маленькі ложак, на якім, аднак, ім з Пецем ніколі не было цесна. Усё гэта як у сне. Пра што яны гаварылі з Пятром у тыя ночы? Пра ўсё. Пра Чарнашэўскага, напрыклад, пра Веру Паўлаўну. Божа мой, няўжо сапраўды яны вялі такія размовы, Няўжо было жаданне гаварыць пра кнігі, пра кіно. Якое ж гэта было казачнае жыццё. Цяпер няма кніг, няма з кім пагутарыць пра іх успомніць мінулае. Быў данік брат, з якім можна было б часам прыгадаць і кнігі, і кіно. Але і брата цяпер няма ў яе, няма хоць і жывуць яны ў адной хаце. Як нечакана ўсё рушылася, развалілася, каб ні дачка, ні маленькая ленка не было б сэнсу і жыць. Клопат пра яе, пра дачку, каб накарміць малую і самой не памерці з голаду прымушае Сашу капаць чужую бульбу. Як наймічка. Не ў багацці яна жыла, без маці вырасла, здаралася, што часам і раней да тэхніку марабіла ў людзей, але каб адчуваць сябе наймічкай такога і ў сне ніколі не было. Ты хіба такое магло з'явіцца тады, калі яна была гаспадыняй свайго лёсу. Пакуль яна жыла за дняпром а поле ў горадзе, старэйшая сястра працавала на чыгунцы, а раздзялілі і сжалі з бажыну. На іх не выдзелілі, толькі на бацьку і на Данілу, хто рабіў у калгасе. Але ўсё забрала мачыха, прыхапіўшы і тое, што вырасла на сядзібе. Яна без шуму, культурна і ветліва перабралася да роднай дачкі, як толькі бацька пайшоў у армію, а поля вярнулася з горада. Сёстры ніколі ні перад кім не схілялі галоў, і ў іх нават думкі не было, каб прасіць і патрабаваць ад мачых і вярнуць іх дабро, хоць сваякі і суседзі раілі мы гэта зрабіць. А потым, як кажуць, на каго людзі, на таго і Бог. Дзялілі на едакоў пасевы калгаснай бульбы, цягнулі жэрабя, каму які загон – Бульба была ўвогуле кепская. Ад пачатку вайны ніхто яе не даглядаў, не палоў, не акучваў. А полі пашанцавала выцягнуць загон па сутнасці зусім пусты, дзе ў траве цяжка было знайсці каліва. Некаторыя жанчыны нават патрабавалі перадзяліць. Але пачуўся голас «Нічога, нічога, яны пры саветах пажылі, вонюсе вывучыліся, як пані хадзілі» і поля горда адмовілася ад перадзелу. Thank you. наперадзе суровая галодная зіма. І сёстры капаюць у суседзяў, якім пашчасціла за пяты кош. Пяты кош. Саша глядзіць на кошык, напоўнены бульбай, і не можа успомніць, які гэта па ліку. Чатыры яна высыпае ў гаспадарскія мяшкі. Пяты у свой. Іх ніхто не правярае. Няма ў вёсцы сям'і больш сумленнай, чым сям'я Фёдора Траянова, гэта ведаюць усе. Саша часта забывае лік кашам, а таму часта і пяты і шосты высыпае гаспадарам. Калі побач поля яна лічыць, цяпер поля няма. Саша адчувае, што гэта... Больш, чым чацвёрты кош, але не зусім упэўнена, што гэта так. Ёй шкада сваёй працы, сваіх парэпаных рук, якія моцна баляць. Слёзы засцілаюць вочы, зноў двоіцца ручка кошыка, зноў плыве сасняк. Яна ў злосці высыпае бульбу сабе ў першыню, калі не ўпэўнена ў ліку. Гэта надзел чалавека, які кіпіць, кінуў сваіх, уцёк з арміі, вярнуўся дадому і цяпер вельмі стараецца разбагацець. Саша ненавідзіць гэтага чалавека. Яна моцна пасварылася з полі, калі тая аднойчы пашкадавала, што іх бацька не вярнуўся. Старому 56-ы год, з як... які ж з яго салдат? А з бацькам і з братам яна пабілася самым сапраўдным чынам і ўжо можа месяц не гаворыць Наляцеў ветер, прагнаў хмару, сыпануў дробны асенні дождж. Сашаў скінула на галаву пусты мяшок, ледзь разагнула стомленую спіну. На полі яшчэ некалькі такіх жа маркотных схіленых постаці. Бліжэй за ўсіх старая крыўчыха, бабулі гэтай каля 80 год, яна адзінокая, И уже много дён сама выбирая свой загончик. Один-два каши у день. Саша кольки разоў помогала бабулі. Раптам ёй здалося, што старая галосіць. Прислухалася «не». Не, не галосіць, спявае, але так журботна, што ў Сашы сціснулася сэрца. Сашы услухалася лепш і разабрала асобныя словы. Ой, сеяла, ды не валачыла, усё поле слёзкамі заліла. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.